A ovdje se radi o osjećaju žaljenja zbog onoga što je zadesilo našu braću. Molimo Allaha subhanahu vetala da im olakša u njihovoj nevolji, a opet s druge strane i taj zemljotres se nekako i dotiče ove teme, jer kao što znamo, čitajući literaturu koja govori o i tematiku koja govori o sudnjem danu i njegovim preznacima, nalazimo da i česti zemljotresi su u stvari od preznaka sudnjeg dana. Od preznaka ili nagovještaja da se bliži kraj historije. I svaki zemljotres ima svoju poruku. Vjernik o svemu onome što se dešava oko njega razmišlja i pokušava otkriti odnos svome svijetu, koliko ga ima u srcu. Otkriti mudrosti i razloge zašto se šta dešava. Zemljotresi su u stvari podsjećanje ljudi na Allaha. Podsjećanje ljudi i opominjanje da se preispitaju kud idu i kakvim putem idu. A kakvim putem idu danas muslimani? Globalno, možemo reći slobodno 70% njih ide putem nekakvog pod navodnicima modernizma. Modernizam a taj modernizam uglavnom znači odricanje od islamskih vrijednosti procenat po procenat. Ne u potpunosti, ali procenat po procenat. Iz toga ti koji uporno se odriču procenta po procenta vjere i svoje tradicije i svoje vrijednosti, a uzimajući procenat po procenat tuđeg, trebaju iz ovog zemljotresa da uzmu pouku. Jer to nije došlo slučajno. Mene nimalo ne iznenađuje ako zemljotres pogodi muslimanske sredine. Jer mnogo je muslimanskih sredina i muslimanskih država u kojima je također mnogo oni koji od islama imaju samo ime samo ime i još poneki procenat. Bez obzira na sve, ja su osjećam sa svakim koje u nevolji i molim Allaha subhanahu ve ta'ala da nam poveća svjetlo u srcima, da iz onoga što nam se dešava, bilo u našem okruženju ili dalje, uzmemo pouku i da progledamo i da se probudimo i da razumijemo poruke koje nam Allah subhanahu wa ta'ala svojom silom i svojom moći šalji. Ali da počnem nešto o ovoj temi, da li se bliži kraj historije? Posjećam sebe i vas večeras na jedan događaj koji se desio Muhammedu alihi salatu drugovima. Zanimljivo je vrijeme i podaci koje otkrivaju islamski učenjaci o tom događaju, pa navode da se on desio nepuna tri mjeseca prije nego što će Muhammed sallallahu alaihi sellem preseliti na bolji svijet. Nekih 80 dana, a prije toga desilo se upotpunjavanje objave. Prije toga je došao ajet. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Pa zašto onda se dešava ovaj događaj ako je objava upotpunjena? To je poznati događaj kada je poslanik Ali Selam i njegove drugove u posjedo jedan čovjek. Ali taj čovjek, taj čovjek crne kose i bijelog odjela kojeg niko nije poznavao, došao je iznenad. U to nije, nije bila tako veliki grad svako onaj ko bi došao kao stranac u to mjesto, moglo se znati da je stranac. Ali čudno je to što stranac se odjednom pojavljuje nekakvih tragova putovanja. A da dođe stranac u Medinu, nije dolazio s Toyotom ili Mercedesom, nego je morao doći na kamili ili pješice. A ako dođe na kamen ili pješice, onda je morala na njemu biti prašina. Onda su morali na njemu biti tragovi putovanja. Međutim, ovaj stranac koji se odjednom pojavio među njima, na sebi nema nikakvih tragova putovanja. To je zaista nešto čudno. To je zaista nešto zanimljivo. još čudnije od toga jeste da taj stranac prolazi između ljudi i dolazi direktno do Muhameda sallallahu alaihi i sjeda neposredno pored njega. A čudno je i ponašanje njegovih drugova. Zašto su svi tako mirni? I pa stranac koji može da naudi poslaniku ali selam nikoga ne zna ali niko i ne reaguje zaista nešto čudno to znači da čitavim događajem upravlja gospodar svjetova koji je umilio srca dugova apsolutno čitav događaj koji je umirio svaku ćeliju svakog njegovog druga i koji hoće da se tako događaj odvija koji je spustio svoj mir svoju smirenost i koji hoće nešto veliko da se desi Onaj kod od vas ko nije dosad čuo za ovu priču, za ovaj događaj, jer ovo je priča koja se ne zaboravlja. Nikad. Svako onaj ko je ovu priču jednom čuo u životu, nikad je više nije zaboravio. I to je dokaz da je to događaj direktno od Allaha. Jer Allah se pobrinuo da osigura egzistenciju ove priče zato što je ona stvarna. Zato što se ona stvarno desila. I zato što je to on htio. Ovo nije priča iz naučne fantastike, niti je bajka, nego stvarni događaj koji u sebi sadrži velike pouke i velike lekcije. I taj čovjek je počeo da postavlja pitanja poslaniku Muhammedu sallallahu ve sellem. A svako pitanje je vezano za drugo. I nijedno pitanje se ne može izvaditi iz konteksta. Dakle, treba pratiti svako pitanje i svaki odgovor. I to je još nešto što treba znati o vjeri. Nakon što su ajeti svi došli i nakon što je Kur'an upotpunjen i vjera upotpunjena, u ovoj priči je u stvari rezime čitavog islama, ali i jedna velika naznaka stvarnosti ljudske stvarnosti i na kraju naznaka kraja ljudske historije. Pa oni koji su čuli za ovaj događaj znaju da je taj čovjek postavio prvo pitanje Muhammedu alaih selam o tome da mu kaže šta je to islam. I poslanik alaih selam je odgovorio da je islam, da se vjeruje u Allaha, dakle da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da se klanja namaz, da se posti daje zekijat i hađ da se obavi ako si u mogućnosti. Zanimljivo je ono je i način na koji je reagovao ovaj koji pita a onaj koji je pitao nakon datog odgovora rekao je tačno si odgovorio. Kao da je to profesor koji pita učenika. On pita, a u stvari zna odgovore. Zatim je postavio drugo pitanje. Obavijesti me o imanu obavijesti me o vjerovanju. Pa onaj koji sluša, bilo da zna ili ne zna, večeras može da nauči šta je to pravo vjerovanje. To je vjerovanje u Allaha, u poslanike koje je on slao, u njegove knjige, to jest objave, u meleke, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla. Odredba dobra i zla znači vjerovati da sve određuje Allah i da ništa ne izmiče njegovoj kontroli. E to je vjerovanje. To je pravo jedino ispravno vjerovanje. Zatim je došlo jedno zanimljivo pitanje. Upitao je obavijesti me o ihsanu, pa je upotrijebio izraz el ihsan, da mu onaj koga pita pojasni tu riječ i šta je to i šta to znači A pogledajte kako je objasnio poslanik sallahu ve veselem to pitanje. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Ova tri pitanja su vezana jedno za drugu prvo, drugo i treće. I nisu odvojiva. Nemoguće ih je gledati odvojeno. Jer se govori o duhovnom napredovanju. Pa čovjek, ako ima islamske šartove, on mora da ima i imanske šartove. A to je ono što je vezano za srce, jer, vjera je u srcu. Ako, su svi ovi imanski šartovi nabrojani, zašto je onda uopće potrebno ovo treće pitanje? Za, na nas ono upućuje? Ono nas upućuje na veći stepen na veći i izraženiji stepen vjerovanja. Da li imaš taj stepen? To pitanje trebaš sebi večeras da postaviš. Ili si se zaustavio na drugom stepenu, pa tvrdiš da vjeruješ u Allaha, u meleke, u kitabe, u poslanike, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla, Međutim, nisi svjestan da te Allah svugdje posmatra, u stvari ti tvrdiš da si svjestan, ali tvoja dijela pričaju drugačije. Tvoja dijela govore da te Allah tu ne vidi jer radiš ono što se suprotstavlja ovoj tvrdnji. Jer razumijete da je ovo visoki nivo vjerovanja. Najveći stepen vjerovanja. Dakle, ako si skontao da ti ne možeš na ovome svijetu vidjeti Allaha, onda pokušaj da kreniš ubjeđivati sam sebe da te Allah svugdje vidi. Pokušaj sa To je proces. To je proces do kojeg moraš doći. Tvrdiš da tvrdiš da si na pravom putu. To je rezime Islama rezime, daj proces? Kakav je bio današnji tvoj dan? Da li si danas se ponašao na takav način sa sviješću da te Allah u svakoj minuti i na svakom mjestu gleda? I kada je završeno ovo pitanje i kada je dat odgovor, a odgovor je bio tačan od onoga koji je živio taj odgovor. Jer Muhammed a.s. zaista je tako obožavao Allaha, kao da ga gleda. I to ćemo vidjeti analizirajući njegov život. A da li mi tako živimo? To ćemo znati ako analiziramo vlastiti život. Šta je taj osjećaj? I koji je to stepen? I kakvo je to stanje? Allah Đelešanu kaže u Kur'anu Jehdi Allahu li nurihi Allah upućuje njegovom svjetlu onoga koga on hoće. Dakle, to je svjetlo srca. Kada srcem ovlada svjetlo koje je darovano od Allaha, onda je to ono srce koje živi na ovaj način kako je rečeno u odgovoru. Ako ne živi tako i ako srce u, toku dana zaboravi na to, to je znak da je njemu uskraćeno svjetlo, da ono nije u potpunosti obasjano Allahovim nurom da je njega nešto zatamnilo, zamaglilo. Možda je to ljubav prema materializmu, možda je to ljubav prema ovome svijetu, možda je to ljubav... To ja ne znam. Ali mnogo je stvari koje mogu da budu ravno da to svjetlo ne vlada i ne boravi u tom srcu. Ali to je ono za mi treba se borimo. Taj osjećaj, ta suština, taj visoki stepen, to je nešto za što se moramo izboriti. Još nam, ne znamo mi koliko nam je još vremena ostalo da se izborimo za to. Mi to uopšte ne znamo mi nemamo vremena za odgađanje. Da bismo taj osjećaj postigli i taj stepen. Jer samo oni koji budu imali taj stepen zaslužuju četvrto pitanje i peto pitanje i mogu razumjeti sva pitanja. To jest mogu razumjeti ovaj svijet i budući, realnost ovoga svijeta i približavanje njegovom kraju. Jer nije slučajno što je četvrto pitanje bilo od strane tog čovjeka obavijesti me o sudnjem danu. Ako nisi spreman i ako nisi izgradio ovo treće kod sebe, a to je da obožavaš Allaha kao da ga gledaš, nisi spreman za sudnji dan. I ne možeš razumjeti realnost sudnjeg dana, niti ono što mu predstoji. Na to pitanje o sudnjem danu Muhammed sallallahu ve je rekao upitani ne zna ništa više od onoga koji ga pita. I ono što je evidentno iz ovog odgovora jeste da Muhammed selam zna nešto o sudnjem danu. Jer on nije rekao ne znam ništa, nego ne znam ništa više od onoga koji ga pita. Šta je to što ne zna, a šta je to što zna? Ne zna njegov datum, ne zna njegov moment, ali zna ono što će mu prethoditi. Zna njegove preznake. Zato je to pitanje glasi obavijesti me o njegovim predznacima. Dakle, to je ono što ti znaš, pa obavijesti me o njegovim znakovima. Da li je Muhammed sallallahu alaihi ve znao dosta znakova? Da. Znao je dosta znakova. Jer je takva bila Allahova i onda je tome poduđio. Međutim, mudrost je velika u tome što iz znakova u ovom događaju Muhammed Ali Selam otkriva samo dva znaka. Dva znaka. Koji su to Ako je otkrio malo znakova, da li to znači da je to suštinski nešto malo? Ne. To znači da je otkrio nešto što će biti dovoljno ukoliko ljudi budu imali svjetlo u svome srcu, dovoljno da skontaju da je blizu kada se ti znakovi pojave da oni upućuju na kraj historije da oni upućuju jasno toliko jasno toliko očigledno na smak svijeta to je sudnji dan na kraj ovoga svijeta a koja su to dva znaka dvije zanimljivosti. Kada se goli i bosi čobani budu natjecali u gradnji velikih građevina. Goli i bosi čobani kada se budu natjecali natjecanje to im dođe kao hobi, to im dođe kao nešto što je obsesija njihova, nešto što je vrhunac njihove pameti u gradnji visokih građevina. Takve građevine niste mogli prije vidjeti. Ima neka građevina takva tu gdje vi živite? Ima možda neka velika zgrada tu gdje vi živite? Naravno. Svuda oko vas su velike zgrade i sve veće i veće niču. I po svijetu. Pa šta vam to govori? Je li vam istoga išta jasno? Pa to je jasan znak za pametnog čovjeka. To je jasan znak kraja svijeta. Jer je to predznak kraja ovoga svijeta. Kada se takva stvar desi, kada vidite gole i bose čobane, a šta je ovdje gol i bos čoban? Ne mora to značiti da je on stvarno gol, jer nema ni jednog čobana koji je gol i koji pravi koji pravi kuću. I oni koji su čobani danas, svi su oni kako dječi su takva zalike hajr. A odjeća bogobojaznosti to je nešto što je najbolje. Ovi čobani su goli od bogobojaznosti. Oni su goli od odjeće imana. Oni su goli i bosi što se tiče imana i bogobojaznosti. To je jedno značenje. A drugo značenje da će možda stvarno biti, vjerovatno će biti oni koji će ti i možda čak i goli presudnji dan da će biti takvih ludaka koji će s ponosom takvi hodati, ali će imati vjerovatno iza sebe neke visoke građevine. Nije ni to isključeno u vremenu koje dolazi, jer vrijeme koje dolazi ništa ne isključuje. Danas možete vidjeti ljude koji ponosno da sa životinjama. nedavno je bio slučaj da je čovjek sa svojom majkom 10 godina živio u polno, polne odnose. Zatim žene ne liče na žene, muškarci ne liče na muškarce, mijenjanje polova, plastične operacije, nema šta nema u ovom vremenu. Dakle, toliko je svijet bez, svjetla srčanog, da naravno onda nije isključeno ništa u vremenu koje, dolazi. To je dakle te zgrade koje posmatra I te čovane koji gradi, koji su goli od bogobojaznosti, to vas, to stalno treba da podsjeća na sudnji dan. A ne da se divite tim zgradama. Jer one uopće nisu za divljenje. One uopće ne zavređuju pažnju. Zavređuje pažnju samo stvorite svjetova kome se treba divit i onome što on stvara. I divit se što smo uopće živi i što nas hrani i poji uprkos svim grijesima i uprkos raširenošću raznoraznih zala. I tu ima još jedan znak. Još jedan znak i najava kraja historije. I taj znak, predznak je zanimljiv. Kada robinja rodi sebi gospodaču predznaka on je izdvojio ova dva. To znači, moraš biti totalni slijepac da ne bi primijetio ove znakove. Moraš biti totalno slijep, a zaista ima takvi slijepac, koji su pored očiju slijepi, oni za koje Allah kaže u Kur'anu, oni imaju oči, ali njima ne vide, imaju uši, ali njima ne čuju, imaju srca, ali njima ne razumiju. Oni su kao stoka. To znači da čovjek može biti imati diplomu i biti profesor i doktor, a da bude pravi slijepac. Jer ako ne razumije ovih pet pitanja i pet odgovora, i ako ne, ne vidi znakove kraja historije, ne vrijedi što je on doktor nauka. On je slijepac u odnosu na nešto najvažnije na svijetu. Kada robinja rodi sebi gospodaricu. Nije slučajno ovdje u ženskom rodu nije došlo kada robinja rodi sebi gospodara, nego gospodaricu. Što znači, prvo, da će pred kraj historije ponovo doći vrijeme robstva. Vrijeme robstva. Ali pošto je ovo moderni svijet, to će biti i moderne robinje. Moderne robinje. Kao u javnim kućama koje su moderne, ali su robinje. Kao one koje su određenim firmama, koje su moderne, ali su robinje. Zarobljene, nemaju slobode, nemaju vrijeme za muža, nemaju vrijeme za djecu, nemaju vrijeme za svoje normalne poslove koje trebaju da obavljaju, kao što su robinje one u filmskoj industriji, kao što su robinje, dakle, ovdje se cilja na robstvo žene. Robstvo žene. Gledam, radne su one žene koje radi za 350 maraka u travničkoj konfekciji borac koje ujutru izlaze iz kuće u 5 sati, vraćaju se. Imao sam priliku da se vozim autobusom i da gledam kako spavaju mrtve umorne dok se voze nazad kući, a vjerujte mi, njihov izgled se toliko deformisao od tog silnog robstva i rada da najmanje njih liči na žene, da se izgubila njihova ženstvenost, izgubio se njihov lik, više liče na muškarce i vraćaju se u 5 sati, 12 sati iz kuće za 350 maraka. Zar to nije moderno ropstvo? Zar to nije ropstvo? Kada će stići da udovolji svome mužu? Kada će stići da pruži njemu toplinu i ljubav? Kada će stići nešto da nauči svoju djecu? Onda nije isključeno i, onda možemo razumjeti zašto je danas takvo stanje, zašto je toliko razvoda, zašto toliko fali ljubavi, Zašto toliko fali svega? I šta je ovdje pouka? Da zašto ona rađa robinju? Zar ona ne rađa slobodno dijete? Dakle, doći će tako vrijeme kada će ona, majka, ako bude pristala da živi u tom robstvu i na takav način osuditi svoju kćerku da i ona isti način živi. Šta nam je onda raditi? Želiš li ti da budeš ta robinja? Je li tebi to lijepo? To nije normalno. To nije lijepo. Tu se žena ne osjeća udobno i sigurno. Tu se gubi smisao braka i života. Smisao uloge žene. Šta nam je onda raditi? Raditi nam je ono što mi možemo. A to je da se svako od nas odluči, odluči da živi slobodno. Niko te ništa danas ne može natjerati. Svako sebi bira posao i zanimanje. Svako ulazi dobrovoljno u projekte. svako ulazi dobrovoljno u ropstvo? Dakle, naznaka kraja historije jeste pogrešna uloga ženi, pogrešna manifestacija pogredno ponašanje ženi, gubljenje ženstvenosti, gubljenje njene stvarne ulogi, to je naznaka kraja historije. A to je svuda oko nas. To je svuda oko nas. I drugi znak jeste taj materializam. A simbol tog materializma jesu te velike zgrade. Velike zgrade. Prema tome, braću i sestre, iz ove čitave priče, iz ovog događaja, mi trebamo uzeti lekcije da vjera ima svoju suštinu, ima svoju formu i ima svoje visoke stepene koji se ogledaju u onom srčanom stanju da srce obožava Allaha kao da ga vidi. Šta treba da radimo? Da, da to da taj osjećaj, da zaradimo taj osjećaj i da ljudima pomažemo da razumiju ove stvari. Da budemo mi ti uzroci preko kojih će Allah ljudima otvarati oči i skidati koprene. Jer vjerujte mi, 90% naših ljudi, našeg svijeta, uopće ne, ne vidi ove stvari ovako. Niti oni uviđaju blizinu sudnjeg dana, niti njegove znakove. Ima jedan detalj koji kaže da kada je ono dečal postavljao pitanja onome, kada je Temi Medari, kada su ga vidjeli u pećini, jeli, onaj Deđal, pa kada je pitao da li u tom i tom, na tom mjestu ima vode, pa su oni rekli da. Procjena je naučnika da se radi o Valejskom jezeru. A naučnici danas također kažu da se nivo tog jezera smanjuje. I procjena je nekih naučnika da će ono presušiti u narednih 50 godina. A kada nestane tu vode, onda je to kraj svijeta. Kraj svijeta. Zato nije čudo što je jedan od islamskih učenjaka kazao, vjerujem da će ova djeca koja se sad rađaju dočekati deđala, odnosno dočekati najveće preznake, velike preznake sudnjeg dana. Ima još dosta, dosta stvari koje ukazuju na to da je to zaista bliže nego što, nego što ljudi misle. Da ne bi odulio rezime i pouka ovog večerašnjeg predavanja jeste da se uozbiljimo i da posmatramo stvari onakve kakve one jesu, da analiziramo svoje stanje i da, se, da započnemo taj proces u svome srcu, ponašanje srca i ponašanje tijela u skladu sa tom, tim principom ponašaj se ako ti Allaha ne vidiš ponašaj se tako kao, jeli, sa sviešću da on tebe stalno vidi.